Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 4, 1903 Ipinalathala ni Pope Pius X ang kanyang unang encyclical makaraan ang dalawang buwang pagkakatalaga bilang Santo Papa. Sa encyclical E Soprimi na tungkol sa pananauli ng lahat ng bagay kay Kristo. Hinangad ng Santo Papa na matugunan ang pangangailangang espiritual ng mga Kristiyano, partikular ang posisyon ng simbahan sa kasal, edukasyon, paggalang sa ari-arian, pananatili ng kaayusan at hustisya sa buong lipunan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.